ta'ala kuwa kwa arshi yake tukazungumzia ya kuwa Allah yuko juu ya viumbe vyake vyote na yuko kwa arshi yake kwa namna ambavyo kwamba anatambua na kujua yeye mwenyewe Allah jalla jalaluhu letu ni kuamini yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupasha katika kitabu chake na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake tukazungumza vile vile pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe vyake vyote juu ya bingu saba lakini haimaanishi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajui yanayojiri katika ulime, katika ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala huwa samii albasir Allah subhanahu wa ta'ala anayasikia yote ambayo yanatendeka katika ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala anayaona yote bali Allah anamjua mmoja wetu na yuko karibu naye kuliko anavyojua yeye mwenyewe huwa aqrabu ilayhi min, min habli alwarid kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na waja wake pamoja na kuwa yeye physically yuko juu ya arshi yake na Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na waja wake kila wakati kila sehemu yuko pamoja nao vipi hali ya kuwa yuko juu ya arshi yake yuko pamoja na wao kwa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala ahata bikulli shay'in ilman wa qudratan wa birran wa ihsanan fa iyyahu na'budu anaposema al-imam as-sa'd rahimahullah ta'ala katika manzuma ya manhajul haqq Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatujua yuko karibu nasi yuko pamoja nasi na Allah Subhanahu wa Ta'ala bila shaka yuko juu ya viumbe vyake vyote. Kwa hivyo vitu hivi viwili hazikinzani na ni muhimu mslamu kuelewa kama tulivyoeleza katika kipindi kilichotangulia. Leo الله تعالى tuendelee na mazungumzo ya Sheikh Said rahimahullah anaposema wa innahu al ghani bi dhatihi an jamii makhluqatihi na hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni tajiri wa kujitosheleza yeye mwenyewe amuhitaji yoyote Allah subhanahu wa ta'ala amuhitaji yoyote katika viumbe vyake hamuhitaji yoyote katika viumbe vyake bali yeye amejitosheleza kwa namna zote na ni waja na viumbe wao ndiye wanayomhitajia Allah wao ndio wanamuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo yao yote wao ndio wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo yao yote na lau Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akikutegemeza akikufanya wewe kutegemea nafsi yako hata kwa sekondi moja basi wewe utakuwa umeangamia ndio maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama siku zote akimwomba Allah akimwambia wala takilni ila nafsi tarafata ain ya rabbi usinifanye mimi niwe ni mwenye kujitegemea hata kwa sekunde moja ndio maana baadhi ya ulama wanakataa ile kasumba ya mtu kusema kuwa mimi naiamini nafsi yangu. You have to believe in yourself. No. Naam unafaa kukuwa na confidence lakini kwa kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si tu eti wewe unaiamini nafsi yako na nafsi yako inaweza kukufanyia kila kitu bila kumtegemea yoyote la hiyo ni itikadi mbovu itikadi ya Kiislamu ya kuwa mwanadamu hawezi akatanguliza hatua ama kuchelewesha isipokuwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa support kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ni muhimu ni muhimu Muislamu kuweza kuelewa hili ya kuwa wewe huwezi ukajitegemea huwezi ukaiamini nafsi yako na ukajifanyia unavyotaka la al-amru biyadi llahi tabaraka wa taala yote iko kwa mikono ya Allah jalla jalaluhu Allah yeye ni tajiri wa kujitosheleza ya ayuha nas antumul fuqara ila Allah enyi watu akika nyote ni maskini na mnamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala wallahu huwal ghani na Allah subhanahu wa ta'ala ndio tajiri wa kujitosheleza kwa hivyo Sheikh anavyosema wa innahu alghaniyyu bidhatihi hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni tajiri na amejitosheleza Allah subhanahu wa ta'ala an jami'i khalqi an jami'i makhluqati amhitaji yoyote katika viumbe vyake hii ni kutuambia ndugu zangu kuna umuhimu wa sisi kutawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kweli kweli kuna umuhimu wa sisi kumtegemea Allah na kumuomba Allah kwa mambo yote yote matatizo yako, dhiki yako, shida zako, misukosuko maishani, uchache wa mapato maishani, ukosefu wa kazi, biashara kutofanya vyema wa kutegemewa na kuelekewa ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yeye ndio tajiri na yeye ndio aweza akatoa bila kuchoka aweza akatoa bila kupungukiwa na chochote kwa hivyo kuna kila sababu ya sisi kuamini ya kuwa Allah ni tajiri na kumtegemea na kumuomba ukweli wa kumtegemea na uhakika wa kumuomba yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala walkullu ilayhi muftaqirun na wote wote hata yule ambaye una, una, una, anatajwa na kuashiriwa ya kuwa yeye ndo tajiri nambari moja ulimwenguni wote wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala wanamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala muftaqiruna fi ijadihim wa ijadi ma yahtajuna ilayhi min fi jami' al-awqat wanahitaji Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa support Allah subhanahu wa ta'ala kuendeleza maisha yao na kuwapa yale ambayo wanayohitaji katika maisha yao kila wakati kila sehemu tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala kila dakika bali kila sekunde ni nani anaweza akakaa dakika chache bila kupumua bila kuenjoy oxygen aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuinhale oxygen na kuexhale nitrogen yale machafu na vitu ambavyo kwamba na madhara ndani ya mwili yake akayatoa ni nani ambaye anasahilisha hii, hii process ni Allah subhanahu wa ta'ala ni nani ambaye anatupatia hii air eh, implant ni Allah subhanahu wa ta'ala tazama watu ambao katika hospitali watu ambao wana shida ya kupumua watu ambao wanasema wamefungiwa oxygen oxygen pipe ama oxygen cylinder au, au, au vitu kama hivyo ni ni, ni misukosuko kiasi gani wanapitia ni mapeni kiasi gani wanatumia mimi na wewe alhamdulillah tunapomua vyema eh, hatuna tatizo lolote hatuna budi isipokuwa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala almun'im ya kuwa yeye ndio ametupa hii neema tuitambue neema tuliyopewa na tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa mahitaji yetu kwa sababu viumbe vyote wanamhitaji Allah kila mwanadamu anamhitaji Allah. Unavosikiza hii audio sasa hivi, masikio unayosikizia ni Allah Subhanahu wa Ta'ala amekurahisishia. Kuna wengi ambao hawana huo uwezo wa kusikia. Kuna wengi ambao walikuwa na huo uwezo wa kusikia lakini hawana tena. Kuna wengi ambao wamenunua wamenunua uh, vitu fulani ambavyo kwamba vinawarahisishia kusikia maelfu mamia ya elfu za pesa Eh? wewe mimi na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ameturahisishia njia hii ya kuweza kusikia mambo ya khairi basi tuhakikishe ya kuwa neema hii hatuitumii kama kwa, kwa namna ya kumkasirisha Allah usisikize isipokuwa lile la khairi wachana na lile ambalo kwamba ni la haramu music usisikize wachana na lile ambalo kwamba lina shubha ya hali ya juu qasi qasida na maanashid wachana nazo sikiliza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala alquran na dhikra ukumbusho ambao unakumbushwa kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala na mambo ya kukufaa katika dunia yako na akhira yako na Allah subhanahu wa ta'ala eh, Sheikh asema rahimahullah wala ghina li ahadin anhu tarafata ain Allah ni tajiri Allah kila mmoja anamhitajia na hakuna yoyote ambaye anaweza akadai ya kuwa yeye amhitaji Allah hata kwa sekunde moja kila mmoja wetu anamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala 24/7 na Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na utajiri wake pamoja na khairi zake nyingi Allahu ni wa huwa rauf Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole mno Allahu akbar lau si kama upole wa Allah subhanahu wa ta'ala wengi hatungelikuwa ulimwenguni leo tungelikuwa tushaadhibiwa zamani tungelikuwa tumeshaondoka dunia zamani sana lakini kilichotufanya sisi tuwe hai mpaka leo tuwe wazima mpaka leo tuwe na afya zetu na tuenjoy neema za Allah subhanahu wa ta'ala mpaka dakika hii ni upole wa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu latifun biibadihi ولا آه، الله سبحانه وتعالى اسما ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه لو الله سبحانه وتعالى انجلكوا انا واشكليه واتو خطوه موجه كموجه بعدا واوكم واسي الله بس الله سبحانه وتعالى حنجه واچا يوتك katika هو لكن الله رؤوف Allah subhanahu wa ta'ala mpole na sisi hatufai kughurika na kudanganyika na upole wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anampa muda mja wake pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi anamstiri mja wake Allah subhanahu wa ta'ala anapoamua kumchukulia mja wake hatua hatua hiyo inakuwa ni hatua ya, ya hatua uumizayo na uchungu uchungu mno kwa sababu Allah katika sifa zake ni shadidul iqab Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa adhabu adhabu ya Allah huwezi ukalinganisha na adhabu ya yoyote kwa hivyo tusighurike na upole wa Allah naam kuna khairi kubwa na neema kubwa kwetu sisi katika upole wa Allah lakini tunafaa kukamilisha na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ar-raufu ar-rahim bali na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole pia yeye ni mwingi wa rehema ana warehemu waja wake kwa njia mbalimbali kwa namna mbalimbali kupitia khairi mbalimbali anawapa siha anawapa amani anawapa anawapa rizqi anawapa akili anawapa viungo vya mwili na mambo mengine mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatoa kwa waja wake alladhi Allah mpole na mwenye huruma ambaye ma bil ibadi min ni'ma ya kuwa hakuna neema yoyote ambayo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanayo neema diniya wala dunyawiya hakuna neema yoyote khairi yoyote any kind of blessings that you enjoy neema diniya wala dunyawiya ama neema ya ya kidunia imani ambayo uko nayo kushikamana kwako na swala kupenda kwako khairi kueneza kwako kueneza kwako ilmu ya dini na nasaha za khairi zote hizi ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuhudhuria kwako sala jamaa msikitini ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala neema dunyawiya na neema nyingine yoyote ya kidunia kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anakuruzuku kila leo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia siha na afya Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia nyingi katika viungo vyako vya mwili uko nazo hata kama hauna kimoja mbili tatu lakini angalia mengine mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekutunuku sasa neema yoyote ya kidini au ya kidunia inatoka kwa nani inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala una sehemu ambayo jioni unajilaza unajipumzisha unaita kwako nyumbani kwako ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana ilikuwa ni katika dua ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asubuhi na jioni anapo anapoamka ama anapofika jioni akisema Allahumma ma asbaha bi min ni'mah kama ni jioni Allahumma ma amsa bi min ni'mah au bi ahad min khalqik faminka wahdaka la sharika lak ya Allah neema yoyote ambayo nimeamka nayo asubuhi hii na enjoy na au au neema ambayo ako nayo yoyote katika waja wako ni kutoka kwako peke yako ya Allah ya rabbal alamin neema yoyote ambayo ya kidunia ama ya kidini wala daf'u niqma wala mtu kuzuiwa na balaa na dhiki na tatizo na shida ya aina yoyote katika ulimwengu huu illa min Allah isipokuwa ni kutoka Allah subhanahu wa ta'ala Allah ndio anatulinda Allah subhanahu wa ta'ala ndio anatuhifadhi wallahi ndugu zangu lao mwanadamu angalijua ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala ulipomzingira na ni maovu mangapi Allah anakuzuia nayo kila leo lao ungelioneshwa uhifadhi ya Allah kwa, kwa katika maisha yako ya kila siku basi unge wewe ungedua ungedua na kupigwa na butwa na kushangaa na ungekosa la kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala namna ya kumshukuru simu hii ambayo natumia nayo kurekodi mazungumzo haya juzi tu siku ya eh, eh Jumatatu au Jumanne kwa kwenye matatu wakati wa kusimama tunashuka nimevaa jacket mfuko wa ndani naweka simu kumbe yule aliyekuwa kando yangu alikuwa akintazama na kabla mimi kupiga hatua ya kushuka ashachomoa kabla tu ya kushuka nikaangalia mfuko sina simu kaambia ule kondakta mimi msishuki lazima nirudi nitazame simu yangu ama nitafute simu yangu kwa sababu nilikuwa nayo sasa hivi dakika moja haijapita mimi kurudi ndani hivi yule bwana anajifanya sema ah kuna simu imeangushwa hapa na abiria walimuona akirusha simu chini kisha aka akapiga ukelele akasema ah kuna simu imeangushwa hapa na alhamdulillah nikapata simu yangu. Lau kama tu ningechukua hatua ya kushuka na gari yaanze kutembea basi imeenda hivyo. Ni nani ambaye alinihifadhi wakati huo na kunipatia ilham kabla ya kushuka ya kuwa simu haipo na akampa yule akamtia yule bwana uoga na kurusha simu chini yote hii ni hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam mwelekeza muislamu kila unapotoka nyumbani kwako mkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala na kusema kuwa bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allahumma inni a'udhu bika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya ini dua nzuri ametufundisha mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kila unapotoka nyumbani kwako kumbuka kuisoma wahifadhisha watoto wako ihifadhi wewe mwenyewe kwa sababu utapata ulinzi wa Allah kwa hivyo ambaye ananeemesha na ambaye anazuia maovu, anazuia dhiki, anazuia eh, ya aina yoyote kwa waja wake ni Allah. Fahuwa aljalibu lin'am, yeye ndo mwenye kuleta neema na baraka aina mbali kwa aina mbalimbali kwa maisha ya Muislamu wa huwa dafi'u linniqam, na Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kutuhifadhi na balaa aina yoyote. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuneemeshe na neema zake mbalimbali na watu yake mbali kabisa na dhiki na balaa na shida ya aina yoyote wajazakumullahu khaira